D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. Bal 3000 mol fënnt een dat Wuert Léift an de Bahá'í Schrëften, wann een eng Recherche um Computer mam Wuert mécht. D'Léift hëlt och bestëmmt eng grouss Plaz an eise Lidder an Texter, déi mer héieren a sangen. A vill grousse Filmer a Bicher kënnt d'Thema vun der Léift ëmmer nees erëm. Déi nächst Woch, de 14 Februar, ass Valentinsdag a fir d'Geschäfter eng weider Méiglechkeet, e puer Suen ze verdéngen. Rout ass eng Faarf, déi dacks mat der Léift verbonne gëtt. D'Léift zu enger Saach, zu sengem Museksveräin, d'Léift zu senge Kanner, sengen Elteren a sengem Partner. Wann ech u Léift denken, froen ech mech, Wat ass dat Léift? Wéi dréckt d'Léift sech a mengem Alldag aus? Kann ech vu Léift schwätzen zu enger Saach, enger Persoun, enger Relioun? Wann dat Gefill, dat Bewosstsäin, deen ënneren Drang, déi Passioun, sech net op iergend eng Manéier ausdréckt. Ech kann all déi Léift, déi a mer ass, net einfach a mir behalen, soss nëtzt se jo kengem eppes. Ech vergläichen d'Léift emol einfach mat Sport. Wann ech gär fit ginn, muss ech fir d'éischt Kraaft an Energie wech ginn, lafen, turnen an esou weider. Wann ech gär Léift kréie wëll, muss ech dann net och fir d'éischt Léift ginn, ier ech se kréie kann? Ech denken, dass Léift eng mysteriéis Saach ass. Esou vill Saache kënne mer einfach net verstoen. Just versichen, der Wourecht e bësse méi no ze kommen. Dofir probéieren ech an dëser Emissioun einfach iwwert e puer Eegeschafte vun der Léift ze schwätzen, fir se einfach e bësse besser an de Grëff ze kréien. Wéi oft sinn ech vun eppes ugezunn a soen, dass ech et gär hunn. An der Koppel denken ech, dass d'Léift fir d'éischt eng Unzéiung ass. Et begéint ee sech, et verléift ee sech, an dann, an da kënnt dee brennende Punkt, Wéi geet et weider? Op deem Punkt ginn d'Meenungen nämlech auserneen. Wat geschitt mat der Léift? Déi éischt Léift verännert sech an der Koppel, an si schafft un hirer Léift. D'Koppel schafft un hirer Léift. Si ass am gaangen eppes opzebauen mat dëser Léift. An d'Léift ass den Zement an d'Fundament vun dëser Konstruktioun. An dofir brauch ee Wëllen. Et muss ee wëllen zesummen eppes opbauen, eng Famill, en Heem schafen. An do kann ee soen, dass d'Léift sech léiert. An an der Frëndschaft brauch een och eng Partie Léift an e puer wesentlech Durenden, sou zum Beispill d'Héiflechkeet, d'Éierlechkeet, Matgefill a Verständnis. An alles dat léiert sech doheem an an der Schoul. A wann ee vu Léift schwätzt, ass een och séier beim Thema Häerz, dat wat eis wierklech usprécht, déi Plaz déi eis am déifste beréiert. Abdu'l-Bahá seet, Et geet net domat duer, iech duerch Wieder aleng Frëndschaft ze weisen. Loosst är Häerzer a léiwer Frëndlechkeet fir all opbléien, déi är Wee kräizen, déi äre Wee kräizen. A weider seet 'Abdu'l-Bahá, Léift ass den Hauch vum Hellige Geescht am Häerz vum Mënsch. Heescht dat dann net, dass d'Léift also vum Gëttlechen hierkënnt? Ass dat och net eng vun den Aufgabe vun der Relioun, dass si eis d'Liewe mat Léift erfëlle kann, soudass mir et mat eise Matmënschen deele kënnen an déi Léift, déi an eis ass, weiderginn? Well et ass jo virun allem, wa mer déi Léift, déi an eis eis, déi an eis ass, eis weiderginn a matginn, dass mir se selwer an eis spieren. Ass dat och net de wesentleche Punkt, deen eis hëllefe kann, eis Relioun besser ze verstoen? Wa mer se net mat der Léift verbannen, dann ass et d'Wuert vu Gott, dat heescht, wa mer se mat der Léift verbannen, dann ass et d'Wuert vu Gott, dat schöpferescht Wuert vu Gott mat all senger Kraaft, dat eppes an eis ausléist, wat immens ass. Et ass net nëmmen eist Bestriewen als Mënsch sou richteg wéi méiglech ze liewen, wat eis weiderbréngt, mee virun allem wann eist Bestriewen sech inspiréiert vum Wuert Gottes, vun den hellige Schrëften, vun all de grousse Reliounen. Et ass vläicht dann, wou mer der Léift am nootste kommen. An zum Thema Léift luet d'Bahá'í Gemeng vu Steesel iech op den Owend op en Owend zum Thema Léift an, an dat e Freideg den Owend, den 13. Um 7 Auer bei der Famill Nau. Mell dech am beschten un iwwer den Telefon 091 33 42 10. Wéi gesot zu Steesel, Freideg den 13. bei der bei der Famill Nau en Owend iwwer d'Léift. An iech alleguerten e wonnerschéine Weekend.